marka simore sappo e goo nden ɓe paandima yerusalem haɓe jettima betafase e betani dow hayre oliwe o neli ɗiɗo e almuɓe makko ɓe o wi ɗumen njehe natoye e ngoye wuro wongo yeeso mon so on jettima mo on jiiɗone ɗon mola babba ba meeɗa waɗɗede ina humi kumteba gaddonba ɗo te so woodi namdiɗo on ko mbaɗan ton ni mbiye ɗum joomiraaɗo o ina sohli ba tema artirba jooni haaɗo ɓe pokkiti ɓe tawi mola mbabba goota ina boowal ina humi e damal galle ɓe kumtiba woodi e darinoɓe ɗo ɓe namniɓe mbi ko mbatton koko woni ko waɗi oɗon kumto molo ba ɓe jaaborino yeeso wiruno ni ɓen goppiɓe ɓe jeehi ɓe gaddinimo mola ba ɓe jappi e mabba wutteji mabɓe o waɗɗi yimɓe heewɓe birti wutteji mumen e laawol wonɓe ɓe gona e helde cata kecce e ladde he ina berta ɓe gardimo ɓe keedi caggal makko ina gulla ina mbiya teddugal wooɗani allah yo barke jippo he garowo he inde joomiraɗo o barke wooɗani laamu taanime dawda garowu ngu teddugal wooɗani golɗo to nokkuji ɓurɗi towɗe o o naati yerusalem o fay to nder galle allah to ndeno ƴeewi fof o fay betani kanko e sappo e ɗiɗo ɓe gati tawi hiiri jangoye mum ɗo yaltata betani ɗo o heyɗi o soyni ƴiwi biltuki o yehi ƴeewoyde so tawi ma o taw hen ibbe kono nde o ɓadiki ala ko tawi makki so wona brim lefi gati on saaha wonano saaha ƴibbe nden o wi ƴiwi ki hay goto wonta ñamde ɓiɓɓe ma ko heddi hen ko almuɓe makko ɓe nani ɗum ɓe jetti yerusalem o naati e galle allah he o woni e riddude yeeyatnoɓe e sodannoɓe ɗon ɓe o liɓitaɓe weccoɓe kalis ɓe e jooɗorɗe yeeyoɓe pooli ɓe o haɗi yimɓe fof rewnude hunde e nder galle allah he caggal ɗum o jangguiniɓe ɗum ɗo mate wona ina winda gallam ma laato toroɗo leƴƴi fof kono onon on battimo suuɗorde wuyɓe ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe nani ɗum goni e yiilade warde mo kono ɓe cuusanomo saabu no jangguiniratnoni ina haawi yimɓeɓe foof nden yeehi ha hiiri kanko e almuɓe makko ɓe jalti saare nde subakalaw janngoye mum tawi aɓe jaaha ɓe birti ƴiwiki ɓe tawi aki yoori kos ha heeɓi ɗaɗi piyerre seftori ko kewno ko wimo ceerno ƴeew yeah. iwgi kunnoɗaki nana yoori kos e nder ɗum o heɓɓiti o wiɓe gonɗine allah e gonga moɗo wiya on kala biɗo ndeɗo hayre ɗuggito ɗo gonɗa ɗo pukkoyeɗa nder gueej so jomum sikkitaki e ɓernde mum te gonɗini ko wi ko ma wat jaɓante ko ɗum waɗi moɗo wiya on so tawi oɗon toro hunde gonɗine on keeɓi nden ma on jaɓane te so on darimo oɗon toro so tawi mon mon jogitani ɗon hunde jaafoɗe ɗum ko adi fof beele baaba mon gondo dow asaman o ina yaafo on to ñangeji mon kono so tawi on jaafotako woɗɓe baaba mon gondo dow asaman o ne yaafotako on to ñangeji mon ɓe dutti yerusalem kadi ɗo yahanno e nder galle allah heeɗo ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe e hohoɓe ɓe e gaare makko mbimo holi to pawɗa gueɗe ɗe mbaɗata ɗe holi jamirɗo maɓɓe o jaabiɓe o wi ko namdal gotal tan namdotomi on so on jaabima mi haalana on holi to pawmi gueɗe ɗe mbaɗanmi ɗe holi nelɗo yaya yo baptisoyi ko allah walla ko yimɓe jaaboɗe kam ɓe goni e yewtirde e koye mabɓe aɓe mbiya so hen mbi ko allah nelimo ma o namna hen holi ko waɗi en goɗɗinanimo kono ko woni so en mbi ko yimɓe nelimo hannoɓe wiide noon koɓe cuusano diɗɗal ngal gati yimɓeɓe foof jagguirno yaya ko annabi tigui rigui nden ɓe jaabimo ɓe mbi min ganda holi nelɗom o heɓɓiti o wiɓe nden noon min ne mi halanta on holi to paw mi gueɗe ɗe mbaɗanmi ɗe